shafi na uku Wanda da Ruqayya Ahmed mai dalan jama'ar ta rubuta A shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta gyara akwatunanta da sauran tarkacen da take bukata komai ta adana shi inda ya dace nan da nan ɗakin ya dawo tasgwalin ban sha'awa ta shimfiɗa zanin gado a akan katifar Jalla ya leko yana faɗin yaya batun sai ta tibe. ke nan ma nayi da kaina. Kun haɗa min gas kuka ɗin kuwa? Yace ai tun jiya muka gama komai. Tace ina ga bari in huta sai mu je nan kasuwar yi, mu ɗan siyo kayan abinci. domin ni a yanzu yunwa nake ci. Bello ya ce kai antina kar ki zama a titi mana sha biyu fa tace to Bello ai rana ta fara ko Yalwa wata leko tana faɗin iye ki ce ɗaki yayi ga kuma komai ya zauna inda ya dace ne Maryam tace i eh, wallahi sannan Yalwan tace to me za a yi kuma Maryam ta ce babu komai yanzu kam sai dai ki je ki kwanta ki huta. Dalla ya ce bari in je wani waje in dawo kafin mu je kasuwar. Maryam ta ce to dan Allah kar ka wuce karfe hudu. Yana tafiya yana faɗin zuwa da rabi ba? Maryam ta harare shi shi kuma ya tafi ne mata dariya. Da yamma suka je kasuwar yi ita da Bello da Yahaya. Maryam ta sayayyar kayan abinci sosai domin duk wani abu da ta san za ta bukata na abinci sai da ta saya. Sannan har ɗan ƙaramin janareto ta saya irin taiga ɗin nan suka lodo kayan a mota zuwa gida. Sun samu babu Auwalu ya dawo daga wajen aiki. Maryam ta shiga ta gaida shi a nan take shaida mata batun dawowarsu nan gidan. Yace yi kyau hakan. sannan ya rinka roƙonta da ta dinga haƙuri da rayuwa duk yadda ta so mata to duk dai da na san halin ki Maryam to ki haƙuri da zaman gida Maryam kanta a ƙasa tace nagode baba kuma babu komai insha Allah sai anan ne adda take jin batun dawowar Maryam din sannan tace oh duniya juyi juyi in ji kwado da ya faɗa ruwan zafi ko kuma in ce ne duniya rawar 'yan mata na gaba ya koma baya baba awwal ya harare ta sannan ya ce ke dai sahura har abada ba za ki kama girman ki ba muryan din yar cikin ki Allah wadaran naka ya lalace Allah ya sawaƙa. sannan ya saka takalman sai ya daga ƙofar cikin jin haushi ita kuwa ko a jikinta sai faman faɗi take dole ne a faɗa tun daga daula an koma dala ai tukunna ma in dai rayuwa ce ana mana gadara ba to dai yanzu gashi nan an zama ɗaya da 'ya'yan nawa ga su ma suna gidan mijinsu cikin rufin asirin Allah Maryam tana jin daɗin zama a gidan nan sosai fiye da zatanta domin ba ta nemi komai ta rasa ba za su ci mai kyau da safe da rana da dare kullum kuwa kofar ta cike take da yara 'yan unguwarsu da 'ya'yan gidansu addaba ta kaunar hakan din don ta hana yara amma sun ki to akan me za su ci mai kyau su sha mai kyau su yi kallon abin da suke so kuma duk abin da Maryam ta ci za ta ba su kwanan dalla da nasiha haya kullum a sassanta take fitar musu matar ya Usman ummi ita ma tana yawan shigowa musamman da yamma idan ta gama ayyukanta haka za ta zo ta zauna a wajen su suna hira su domin tana son hira da yalwa duk wanda ya zauna da yalwa dole ya so ta domin yalwa akwai son hira da abun ban dariya kuma kowa nata ne ga sakin fuska da wasa da dariya ko da yaro ne ba kamar irin addaba domin adda ita kaɗai ma fushi take ƴaƴanta ma kuma bata kare su ba duk yadda ta kai hana su shigowa abin bai yi ba kwanan su uku da dawowa gida suna zaune da la'asar ita da yalwa da ummin ya Usman suna hirar su Maryam na sanye da doguwar riga ta wani yadi sun shimfiɗa babbar tabarma a nan tsakar gidan suna ta hira abin su akai kuma mami saratu ce akan gaba sai an tuba kayyatan nan Sulaiman a bayan su gaban mayan ya yanke ya fadi ji sai kamar ta zura da gudu ta shige daki amma babu yadda za ta yi domin dole haka nan ta haƙura ta daki gaba ɗaya suka mike daga kan tabarmar suna yi musu sannu da zuwa yalwa da ummi suka gaishe su Yalwa ta shiga cikin kicin ta kawo musu ruwa. Bayan sun zauna a kan tabarman ne sannan suka fita daga kofar ita da ummi. Maryam kanta a ƙasa ta durƙusa tana gaida su. Mani ta cikin ɓaci mai take faɗin ba zan ansa gaisuwar ki ba Maryam. Maryam tana wasa da hannunta bata iya cewa komai ba. da dama ta riga ta zaci fiye da hakan ma daga wajen su mamin ta ci gaba da faɗin a gaskiya Maryam abin da kika yi mana ba ki kyauta ba yanzu kina ga dawowar ki nan gidan shine daidai duk da dai gidanku ne mu wallahi babu wanda ya san bata nan sai yau din nan da Suleiman ya je har ofis yake faɗa min ya dawo daga tafiya tun jiya da daddare ya shiga kofar ki amma ya samu a kulle yace ya dauka ko kin fita ne ko kuma kun kwanta sai yau da sassafe ya sake shiga nan ma ya ga kofar a kulle sai a lokacin ya kula da ƴan mukullayenku ya dauka ya bude falon ya shiga ko ina anan ya gane dukkin ɗaya yawancin kayayyakin ki ya fito ya shiga cikin gida yana tambayar ko kin shigo ne shine Hajiya mama ta ce ita ma sai shekaran jiya bata cin motsin ki ba daga ke har yalwa ta so ta tura yara su dubo ko lafiya sai kuma suka fita unguwa ba su dawo da wuri ba Suleiman ya ce mata yana tsammanin kin bar gidan nan ita ma cikin kuma ta kira hajiyar mu shine suka yi kofar taku gaba daya a nan ne suka tabbatar ba nan kin kwace kayan ki? gaba ɗaya kuma kowa hankalin shi ya tashi a gidan nan shi ne Sulaiman ya je har ofis yake faɗa min haba Maryam dan Allah farki mana haka mana yanzu ki shiga ki ɗebo kayan ki ki zo mu zauna tunda na riga na san matsalar ki barazanar Amina ce to ki kwantar da ki za mu ɗauki mataki sosai a kanta ke domin ke ta mu ce har abada muna kaunar ki duk da dai na ga alamun shirin naki na zama ne sosai dan na ga an sake gyara gidan tana magana tana kallon gidan Maryam kanta a ƙasa cikin muryar ladabi take faɗin ki yi haƙuri mani domin ni a rayuwata babu abin da zan ce da zuriyar ku sai dai addu'a da fatan alkhairi amma ni ba na son rikici da tashin hankali kuma na san Amina ba za ta taɓa bari na in zauna lafiya muddin ina gidan nan ba kuma ni ba wai batun Atiku ne ya haɗa mu da ita kawai ba dama can haka nake ban san me nayi mata ba ba ta kaunata duk inda muka haɗu sai kallon raini da faɗa min abin da ta ga dama ne yake raba mu sai a yanzu ne ruƙayya ta magana tun shigowar su tace ba ke kadai take wannan rainin ba kowa ma yi masa take Maryam tace nawa daban ne an turƙayya kuma ke ma shaida ce akan hakan dan Allah ku bar maganan nan zumunci da ku har abada ba zan daina ba to ɗan uwana ne wallahi ba ni da kamar ya ku dan haka ku hakuri ku bar ni idan ya so sai mu ci gaba da zumuncin mu a haka Mami Saratu ta ce, "Ai yanzu kan mun haɗu mun yanke shawarar a ku ya haƙuri a cikin al'amarinki." Tunda abin yana nema ya zama wani abu daban. shi ne Suleiman ya ce shi kun fara magana amma ba ku gama daidaitawa ba tukunna shi ne kuwa duk muka bashi shi goyon bayanmu dan Allah Maryam shi kam ta amince masa tunda dai shi dai ba shi da wata matsalar ita dai Maryam gaba ɗaya mata rasa ne ta ta ce dan haka shiru kawai tai Mali ta ce sun suka shawara za su dawo daga baya su tafi da ita shi dai Sulaiman har suka miƙe za su tafi bai ce komai ba Maryam ta raka shi kofar adda suka gaisa da suka fito ne mamamin take cewa da su ta aika a kira mata baba Auwalu akan maganar Maryam ɗin, amma ba a same shi ba ya fita ita dai Maryam har cikin zaure ta raka su su kuma daɗa jaddada mata batun komawarta can gidan nasu ita dai tana jin su ne kawai amma ta san ita da wannan gida sai wani ikon Allah Maryam komai nata yana tafiya yadda take so bata nemi komai ta rasa ba kullum kuma kofar ta ba ta rabuwa da jama'a da ita mai alkhairi ce abinta bai rufe mata ido ba ko da yaushe ƴaƴan gidansu suna sassanta haka Halima duk lokacin da ta zo rabin waninta a kofar Maryam take yi wannan abu na ɓata wa addarai tayi tabbajin ta kenan ta kance ki ce ke ba gaida mu kika zo ba wajen Maryam kika zo mai sauraro a nan za mu dakata a cikin kiran namu na yau shiri na gaba za mu ci gaba daga in littafi na uku wanda ruƙayya Ahmad mai dalanta jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda marubuciyar take cewa haka Halima duk lokacin da ta zo rabin wuninta a ƙofar Maryam take yi wannan abu yana bata wa addaran kai ta saginta, tana cewa to ki ce ke ba gaida miki kika so ba wajen Maryam kika so har kullum mamakin ta Halima take yi wai me yasa adda ba ta son gaskiya ne ko Hadisa idan ta so gidan ita ma a nan wajen Maryam din take sama to ya fi musu daɗi da sakewa Baba Awwali yanzu babu ruwansa baya taɓa yarda da maganganun addu'a kan Maryam. Saboda ya san hasada ce da kashi kawai ke damunta. Tunda ya san ba irta bace yanzu kuwa har fanka ma take yi domin da an yi magana ta kan ce 'ya'yanta Allah ya rufa musu asiri. Tunda suna zaune a ɗakin mazajensu. nan kuwa kwaɗayi ya sa an je an yi auren kuɗi kuma an auri majinyaci gashi nan ya mutu an dawo saman gida an dawo kuma babu malakaci dan ta san yanzu kam ta kwaɗayi ta ƙare sai dai a dawo kan talakawan da aka ki ko za a samu malakaci jin irin waɗannan maganganun da take ne sa gaba ɗaya Maryam ta kifar da ita idan ta ga dama sai ta sati biyu ba su ga juna ba baba awwal ba a kwana a wani bai shigo inda take sun gaisa ba shi yasa babu ruwanta ƴaƴanta kuwa ta yi ta yi ta raba su sun ki tunda sun san su suke moratta domin abin da take musu addan ba ta iya musu yanzu kuma tana neman ta koma kan ummin ya Usman kullum adda sai ta zage ta wai yar shishigi da cusa kai da kwaɗayi wai kullum tana wajen Maryam dan samun gindin zama Ummi bata isa ta shiga kofar Maryam ba in dai adda ta ganta sai saki da cin mutunci kala kala gani tai ta hayi tayi ta hana ta zuwa inda Maryam take ne sai ya sa ta fada wa ya Usman wai Ummi ta hada kai da Maryam wai kullum tana kofar ta suna gulmar ta suna zaginta. da yake ya Usman irin mutanen nan ne masu wani irin bahagon hali sanin kansu sai Allah yace da addan shi fa baya son irin waɗannan ƙananan maganganun bai kamata da girmanta ta dinga shiga harkar yara ba ai Maryam kan da ummi kusan su annini dan me yasa suna gida ɗaya ba za su yi haka tare ba dan haka dan Allah ta kama girmanta ta daina irin abin da take yi gaba ɗaya ba su ci daɗi ba shi ma sai ta hau zagin sa wai yana bin bayan matarsa shi ko bai ƙara bi ta kanta ba ma abin duniya ma gaba ɗaya duk ya buya da ma'adda ta rasa wanda za su haɗa kai su takura wa Maryam ita kuwa Maryam harkar gabanta kawai take bata ta matan ne addan take yi ba Sulaiman ba a kwana biyu bai so gidan nan wajen Maryam ba har yau bai fata yi mata saye sayen da ya saba ba ba ta san abin da yake to amma yaya za ta yi da shi tunda ta san ba fasawa zai yi ba da kwaye tafiya indiya ya siyo mata sabuwar wayar hannu mai kyau da tsada shi ne mutum na farko da ya fara saya mata waya a rayuwarta yanzu kusan ba a kwana hudu ba su gaisa da su hajiya babba da husna ba Hajiyan ta ji sauƙi sosai saboda kular da take samu sosai a wajen su Hassan da Husaini. Husna kwakwa da yaushe suka yi waya da mamanta ta dinga cewa mama na yaushe za ki zo wajen mu ke da babana. Maryam ta ce mata Husna sai an yi muku hutu. Ta ce idan kin zo da babana da Abba na za su kai ki yawo ni ma suna kai ni ni da Islaha 'yar gidan Hussein. tana nufin kuma Hassan da Hussein su ne take cewa baba da abba babu abin da Maryam take jin daɗin irin wayar nan domin ba ƙaramin ɗeba kewa yake mata ba musamman idan suna hira da Husna domin yarinyar ba ta da bata manta da ita ba bata kuma manta da mahaifinta ba har kullum idan suka yi waya sai ta tambaye shi ko su Maimuna ba su ji daɗin komawan Maryam gida ba sai dai babu yadda suka iya tunda su ma misaratu da sahajiyarmu ma sun yi sun yi taki to yaya za su ce ai dole su haƙura sai haƙuri sai dai duk lokacin da suka samu suka samu lokaci sukan je mata har su wuni ita ma takan je musu lokaci zuwa lokaci Suleiman ya buɗe wuta sosai akan lallai sai Maryam ta yarda da aurensa. Ita ma kuma ta dage akan yayi hakuri ba za ta iya aurensa ba. Har kushi sai da ya da ita domin kusan kwanansa bakwai bai je gidansu ba. Ko ta yi masa waya ma baya ɗagawa. Ita kuma har ga Allah tana jin ba za ta taɓa aurensa ba sai dai yayi hakuri. suna zaune ita da Bello a barandar ɗakin ta suna hira Yalwa kuma tana kicin tana yi musu dan wake Take faɗa wa Bello da za ta samu da ta yi offline a BUK ta fara masters ɗinta tunda ba komai take a yanzu ba Bello ya ce mai zai hana Ya haji kawai zaki faɗawa na san zai nemo miki ne to ka ga su bara a sun yi nisa yanzu dai dole in bari sai next time idan za a fara sai da kwam sai ka faɗa min in yi wa ya haji tsin magana domin ya min kokari Bello ya ce wallahi da kin burge ni kuwa tace ai ni ina son koyarwa domin da zan samu wallahi ina so ko a primary school ne yace to ke anti da kike ke da kike da kankashiya hajis ai ke ba ki da matsala kina magana yau din nan gobe sa a baki aiki to menene matsalar ki ta girgiza kai tace ba haka bane ba na son in dinga takura musu ne ko da yaushe kasanni ba na son mutum ya ga kamar ina matsa masa a rayuwa Bello ya ce suka yi wa waɗansu ma ballantana ke Maryam ta haka ne to amma dai a bari tukunna a samu makarantar ko yace haka ne amma ai karatu ba zai hana ki aiki ba misalin karfe 11 na safe ta fito daga gida za ta je gidan Halima tana sanye da doguwar riga baka ta yana kanta da gelar rigar ta yi kyau matuka kafar ta jan takalmi ne mara tudu ta lantse yar jaka mu haɗin takalmin bata samu a daidaita sahu a kofar gidansu ba sai da ta a ƙasa saboda ba ta son rana ta yi mata a hanya kanta a ƙasa tana tafiya hon ɗin mota ta ci a bayanta bata juya ba dan bata zaci da ita ake yi ba sai da aka sake yin gol din sannan sai saurin matsawa gefe tare da waiwayawa dan ta zaci ko ta tara hanya ne sai ta ga ashe bata tara ko ina ba ta ɗaga idanta dan ta kalli motar wani mutum ta gani a cikin motar yana mata murmushi ita dai ta san bata taba ganin shi ba ta sasa shi ba da ita yake ba saboda gilasan motar arfa suke sai dai za ka iya hango wanda yake ciki sake matsowa ya da motar daidai inda take sannan ya zuge gilasan motar yana faɗin ranki ya daɗe ina suwa ne haka kike ta saurin? ta ɗan kalle shi ta gefen ido cikin rashin sakin fuska ba ta ce komai ba ta ci gaba da tafiya jikai ya ce dan girman Allah ki tsaya ba wata doguwar magana son yi miki ba jin ya hada ta da girman Allah ne ya sa ta tsaya ya sake leƙo kansa ta cikin glass din yana faɗi ina kwana tace masa lafiya kalau yace dama ina so ne in tambaye ki dan Allah can gidan da kika fito yanzu gidan ku ne ta kalle shi cikin mamaki sannan ta nisa ta ce lafiya wani abu ne yace a'a lafiya kalau tambayar ki dai nan ta kau da kanta kaɗan sannan ta ce eh mu ne yace to shikenan nagode to amma baki faɗa min sunan ki ba ita mamaki ma yake ba ta to ko me zai yi da sunanta idan ta faɗa masa cikin dariya yana kallon ta yace ki yi hakuri ina dai son sani ne ta daure ta ce masa suna na Maryam ya gada kai yana faɗin gut to ni suna na Alhaji Tasu Allah zan zo da daddare saboda na ga nan kan hanya ne bai kamata na faida ki ba tace to sai an jima ta tuya ta fara tafiya har sai da ta karya kwana sannan ta tara a ta sahu yana tsaye yana kallon sai sai da ya ga sun tafi ne sannan shi ma ya ja motar sai ya tafi cikin jin daɗi Bayan ta dawo da yamma da daddare suna zaune a cikin ɗakin ta ita da Yalwa da su hawa suna kallon fim ɗin Hausa. Nuhu ya shigo cikin ɗakin yana faɗin anti Maryam kin yi bako a waje. Gaban ke ya yanke ya faɗi don bata manta da mutumin da suka haɗu da su da safe ba. Ta tsaya kawai tana kallon Nuhu. Shi ma dariya ta bashi ya ce yaya dai anti ko baki gane shi ba. ta ja tsaki tana faɗin share shi kawai yalwa da ke gefe ta harare ta tace me hakan kuma maryam kai nuhu ke ka ce tana fitowa mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau